Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 8, 1941 Itinatag ang Diocese ng Tagbilaran at nabigyan ng kapangyarihang sakupin ang buong lalawigan ng Bohol. Dahil dito, nahiwalay ito sa Archdiocese of Cebu na kanyang Mother Diocese. Una itong pinamunuan na nooy si Bishop Julio Rosales. Sinundan pa ito ng limang obispo at sa ngayon pinamamahalaan ito ni Bishop Leonardo Medroso. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.